вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец яшчэ на пачатку 80-х менскія студэнты філёлегі распавядалі показку пра аднаго выдавачка змянялася з твару і кідала прафесару зняважлівая чыво на гэта абамлелы мэтр тоненька адказваў стаканчык чаю пожалуйста смяяліся студэнты не так з перамены мовы як з перамены зместу філіжанка кавы ператварылася ў шклянку гарбаты але сёння гутарка пойдзе менавіта пра перамену мовы про тое что народ по беларуску не гаворыць а ў менскіх адраджэнскіх асяродках у патрыятычных групоўках у рэдакцыях беларускіх газет паміж пісьменнікаў усё часцей чуваць не беларускае слово у мяне няма ні подставаў ні права ні жадання выступаць у ролі моўнай паліцыі або асуджаць людзей за тое што яны штодзённа і штогадзіну раздвойваюцца мяне цікавіць сама з'ява калі заяўлены дбмавец або бнфавец або майстар прыгожага пісьменства пасярод нацыянальна адрачэнскай гаманы перарываецца на телефонны званок уласнаму дзіцяці каб распавесці што борщ возьмешь большой каструлі в холодильнике пасля гэтага наш герой працягвае заўзятую дыскусію пра тое што рабіць каб беларускі народ нарэшце загаварыў Сергей Харыўскі назваў такую перамену пераключэннем студенный день, зихотки и чисты. В парку безлюдно. Аж на Зненацку мяне паспрабавала перастрыць сівая цыганка. Каб хутчэй адчапіцца, я падкрэслена пачаў гаварыць на мове, спадзяючыся, што яна збянтэжыцца. Яна ж услед адказала мне таксама па-беларуску. Я знекавеў і аддаў сваю далонь у яе сухія брунатныя пальцы. У мяне няма грошай, ці то сказаў ці то падумаў я ведаю нібы адказала яна але ўсё ж паваражыла трапна прадказаўшы мне пару маіх бліжэйшых гадоў я пайшоў шчаслівы ад таго што здолеў пераадолець страх ад таго што ўпершыню праз беларускасць убачыў сваю будучыню цыганы сёння асабліва далей ад вялікіх гарадоў захавалі нашу мову чаму бадай таму што яны не падпадалі саветызацыі а таму заўсёды мелі гонар жыць і казаць гэтак як хочет яны не імкнуліся пазбыцца свайго а таму і сваю беларушчыну спрымалі натуральна не чытаючы ні газетаў ні кніг а яшчэ таму што заўсёды жылі купінамі не зважаючы на лад на ўладу на мяшчанскія прынкі беларуская мова вось ужо колькі десяткаў гадоў існуе менавіта як нізка купінаў сярод інакшага не свайго свету большая ці меншая гэта не істотна яна можа звацца творчым саюзам музеем рэдакцыі але перадусім яна існуе аўтаномна выйсце за межы аўтаноміі азначае пераключэнне моўнага тумблера беларускі пісьменнік шчувае ўнучка не надо тебе этой игрушки я тебе і так панакупіў вяртаецца да стола і піша для чыіхсьці дзяцей па-беларуску вядомы выпадак альбо мастакі ў майстэрнях усе суседзі свае людзі тут і ёсць наша беларушчына выйшаў у краму па батон чигірік чигірік боясь быць незразуметым ці нежаданне падацца няветлівым чаго папрасіць кавы ці кофа непрыемна сорамна за самого сябе за свой сорам подняўшы наколькі прыступак назад і пізноў носьбіт мовы усё на месцах пара тройка сяброў любімыя касеты кнігі любимая газета але ж трэба ізноў ісці ў гэты нязносны апанаваны чужымі горад быў бы цыганом дык сышоў бы адсюль наогул такія спробы сысці былі пасесці гуртом веў заслаўе на летніках вакол менску ці аж под блакітныя азёры нехта спрабаваў усё пачаць па-новаму у наваградку іншыя ў залесе забродзе завосці загародзе каб не дваіцца не змагацца не паддавацца вось тут ціха все свае а паветра паветра якое папрыжыліся а аднае з добрых раніцаў пачуеш доброе утро и в самом деле хорошо тут у вас был бы цыганом цябе падміналі самае цяжкое стаць нягэткім як быў учора я здолеў нешта ў сябе змагчы толькі калі пакінуў школу паступіў вучэльню нібы ўсё новае нібы новы я каб не збівацца з тропу пятнаццацігадовым прыпалюў сабе далонь запалкаю пакуль будзе балець не саступлю але вось жа насустрач былы аднакашнікі ты чё серёга в натуре или ты для прикола ну ты маньяк Быў бы цыганом, вышчарыў бы зубы, а то і пугаю. Пасля саветаў, калі мова пачала нешта важыць, яна, нібы вада ў паводку выйшла з берагоў, шырока разлілася там, дзе цяжка было ўявіць, па габінетах, па пляцах, па трыбунах. Вада аднак жа спала. Мова ўвайшла ў сваё звычнае, абвалаванае рэчышча. Каб запрудзіць, развіць шырока ваду часам хапае аднаго камля уваленого ў адначасе ў поперак плыні гуртом руплівых бабру калі хоць бы ў адзін дзень разам не сказаць ніводнага чужого слова можа спынілася б звычайная плынь разлілася б шырэй ці сысці са сваімі за небакрай усміхаючыся гледзячы як чужыя адганяюць ад нас сваіх дзяцей каб не пабачыць як нібы пасля таго цыганскага табара на вуліцы пулехава на нашыя сляды ляжа бетон. Mm -hmm. аўтаномія пра якую згадаў сергей харэўскі гэта найбольш пашыраная форма існавання жывога роднага слова натуральнае моўнае асяроддзе яшчэ застаецца ў вёсцы а ў вялікіх гарадах адраджэнцы гуртуюцца ў суполкі і сябрыны каб адгарадзіцца ад вонкавага пабытовага свету досвед апошніх двадцати гадоў паказаў на нетрываласць моўных аўтаномію якія не разрастаюцца і не зліваюцца як таго можна было б чакаць а разбураюцца звонку бо увесь час трымаць сябе ў напружанні да знешняга жыцця у гатовасці даць здачы вельмі цяжка з іншага боку кожнаму зразумела што беларусь ніколі не стане беларускамоўнай пакуль людзі і гэта мусяць быць першыя людзі прыклад для астатніх не пераломяць у сабе той псіхалагічны бар'ер дзяржаўная падтрымка законы і ўсё што ідзе зверху можа мець сэнс толькі пасля таго як здзейсніцца пералом калі на гарадской вуліцы сяды тады пачуеш беларускае слово і калі яно слова ужо не будзе шакаваць публіку нешта падобнае адбылося ў нас з рэлігіяй згадайце як гадоў дзесяць таму прыцягваў увагу абразок у кабіне кіроўцы тралейбуса ага думалі пра сябе людзі вернік альбо калі бухгалтар ніна пятровна сустракала суседку таксама бухгалтара зінаіду васильевну і тая на пытанне а вы адкуль адказвала з царквы для ніны пятроўны гэты адказ быў сапраўдным шокам а потым пайшло паехала штотыднёвыя радыётрансляцыі з чырвонага касцёла і штогадовыя ўсяночныя шоу ў тэлевізары. Людзі прызвычаіліся да праяваў рэлігіі і рэлігійнасці. І цяпер гэта ўжо нікога не ўражвае. Аднак варта згадаць, што пачалося такое стаўленне з першых стаічных учынкаў кіроўцы тралейбуса і зінаіды Васіліўны, якія вытрымалі тысячы неўразумелых позіркаў і сцвердзілі сваё права на веру. Напэўна, тое самае мусіць адбыцца і з публічным стаўленнем да мовы, з учынкаў першых стоікаў патрыётаў. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. -го аўтар праграмы Сергей Дубавец. Калі мы звярнуліся з пытаннем пра моўны тумблер да найбольш вядомых сёння адраджэнцаў, дык атрымалі цэлы спектр вытлумачэнняў. Пытанне гучала так. Чаму на вашу думку беларускія адраджэнцы ў побыце гавораць як правіла па-расейску? Вінцук вячорка адказаў катэгарычна. Беларускія адраджэнцы ў побыце гавораць на беларуску, што так не гаворыць тыя не адраджэнцы. Не менш катэгарычны быў і зянон пазняк. Адраджэнцы ў побыце па-расейску не гавораць. Тут было таніца пытання. Я просто гэта бачу наступныя запытаных паводле папярэдніх выказванняў уласна адраджэнцамі называцца не могуць тым не менш яны прызнаюць факт ужывання расійскай мовы там дзе мусіла б ужывацца беларуская і альбо вытлумачваюць гэта з аб'ектыўных пазіцыяў альбо неяк апраўдваюць у кожным разе гэта псіхалагічныя характарыстыкі і гэтым яны цікавыя палітык вячаслав сіўчык лічыць што па расейску у нас бывае загаворыш і ў мэтах асабістай свабоды каб не сесці ў турму беларускія адражэнцы гавораць по беларуску калі на беларускія адражэнцы восьось і у прынцыпе просто я па сваіх знаёмых тых людзях якія здаўна э, гэтым э, займаюцца ведаю што працэнт людзей якія размаўляюць э, не па беларуску в побыце дастаткова маленькі Мусіць это якраз наадварот тыя людзі, которые недавно прыйшлі. У іх ёсць такія праблемы, гэтая праблема з маго пункту гледжання чыста псіхалагічнай, таму што чалавеку дастаткова цяжка адразу зрабіць все дакладна і правіль. Ну ёсць, э, канешне, такія выпадкі, калі людзі, якія дэкларуюць вернасць беларускаму адраджэнню уже некалькі дзегоддзяў побыце побыце карыстаюць расійскай мове але ж наколькі я ведаю это было в асноўным ключы іншшая справа что чым яшчэ была адметна режим лука александра лукашэнкі гэта тым что нават людям которые заўсёдна карысталіся беларускай мовай пэўныя перыяды под ціскам переходзілася э, не в побыце а А для того, как захавать свою свободу, свободу переходит на российскую мову, как просто не быть арештованным. Такие выпадки были в Темляку и со мной. Это был Вячеслав Сивчик. Профсоюзному дзеячу Віктору Івашкевічу таксама даводзілася пабываць у камеры менскай валадаркі. Аднак ягонае тлумачэнне моўнага тумблеру іншае. Таму што э, хоць у пробыць, а хочацца э, мира, а не войны. <laughs> Ну, потому что, э, ну, в принципе, коли да, в семье, да? Наприклад. Ну, это треба, значит, воювати з жонкою, яка виходила замуж не за националиста, а за звичайного нормального человека, Угу. А он потім став националистом. И когда приходить до хати и говорит, все, зараз буду по-білоруську, это просто строка торження удав, что ти тут устраиваешь, що ти нам тут тичеш нос свою білоруську мову. Напрасно то же самое. Сарасавров то же самое. Ну, еще бывало в громадском транспорте в Краме, так это демонстрацию проведут. Хотя, с другого боку, хочется же купить конкретный там продукт, а не устраивать дискуссию на 15 минут на предмет, а, что такое локшин. Вот. И тому э, остается только Э, махаць цягамі і крычаць жывуць беларусы конкретно вызначаныя дні паводле Віктора Івашкевича беларускія адраджэнцы гавораць у побыце па-расейску дзеля захавання міру у сям'і на працы у краме напэўна і ў грамадстве ў цэлым значыць асаблівай праблемы тут няма і дзвюхмоўя гэта папросту аб'ектыўная беларуская рэалія паэт ігар бабкоў таксама глядзіць на такое дзвюхмоўе без фанатызму ну я просто не ведаю такіх фактаў асабліва тыя людзі якіх я ведаю яны якраз у побыце гавораць по-беларуску мы можемм знайсці такія рэчы як размову па-расейску ну але я асабіста ставлюся да гэтага без фанатызма то есть я не думаю каб гэты факт ну як бы сведчыў пра нейкія там як бы маральныя недахопы альбо там хтось інше. Звичайно, це традиція, яка склалася от у конкретної сім'ї, от, або просто невідання мови. Я ще більш спокійно, чим Ігор Бабков, ставиться до білінгвізму білоруських адрадженців, редактор газети «Новини» Ігор Герменчук. Е, ну, тому що, видать, е, у сім'ї, е, останні члени сім'ї говорять про російську, тому, я думаю, по гадій причині іншая э, рэч што можна пераламіць эту сітуацыю калі э, допустим ну, муж альбо жонка да, э, ну, будуць прынцыпова да гэтага пытання ставіцца вот я думаю што другі член сям'і таксама зразумеюць і будзе беларускамоўная сям'я калі сяб, э, сябры рускамоўны допустим са мной э, таксама э, значит ну я в таких сітуацыях калі я гавару са сваім допустим родным братам да то который рус, ну, русскомовный человек, да, вот, я с ним говорю по-русски, допустим. Я тут особливой проблемы не бачу. Это меркуя Игор Герменчук. Однак наибольш метафорично выказался про двухмовья белорусских адраженцев, которые поза адраженскими осяродками користаются российской мовой, письменник Адам Глебус. Э, ну, я, по-перше, не лечу, что все говорят по-российску, и что это правило. Я думаю, что все же Э, нельга так задаваць пытанне мы говорим по я себе таксама адношу да адраджэнцаў мы говорим по-расейску але у душы мы все адно говорим по-беларуску Thank you. выкарыстання умоўнага тумблера. Гэты спектр ахоплівае бадай усе магчымыя варыянты з'явы, пра якую зайшла гаворка ў сённяшняй перадачы. Не ведаю, як вам, а асабіста мне не хочацца аналізаваць гэты спектр. Усё бадай і без таго зразумела. Хочацца адказаць на гэтую з'яву дзеяннем. Нядаўна ў ліме я прачытаў артыкул літаратурнага крытыка Петра Васючэнкі, які выказаў трапную думку пра тое, што беларуская ідэя пасля савецкіх часоў пасля сацрэалізму можа папросту не вытрымаць пераацэнкі маўляў апазіцыя выкідае ў кошык для смецця вершы проўкі а лукашенко ў рэжым зноў забараняе наталлю арсенневу раскідае набор кнігі васіля быкова і не пускае ў кнігарні падручнік па гісторыі беларусі уладзіміра орлова бы спрачаюцца за магчымасць яшчэ каго-небудзь адмовіць выкрасліць тады як сцвярджальны матыў выглядае квола і неэфектыўна старая літаратуразнаўчая школа папросту не гатовая працаваць у такой баявой абстаноўцы напрацаваная дзесяцігоддзямі іерархія разбураецца а народ і не патрабуе ніякай новай ці старой іерархіі бо жыве ў полі тэлевізійнай мас культуры у такіх умовах кнігі да паліцы з якімі учора падыходзіў з піятэтам сёння могуць быць абвешчаныя смецем просто смецем прычым маецца на ўвазе ўся беларуская бібліятэка з броўкам і арсеневай разам з каліноўскім і бэндэ з шамякіным і глёбусам такую думку выказаў у ліме пятро васюченко З ім бадай нельга не пагадзіцца, але ў галаву прыходзяць не выратавальныя думкі, а выратавальныя дзеянні. Калісьці на пачатку восьмидесятых згаданы Адам Глёбус прыдумаў з сябрамі клятву. Кожны дзень ты мусіш напісаць пэўную колькасць беларускіх словаў. Здаецца адзінаццаць і больш нічога. А ў выніку ўсе ўдзельнікі дае клятвы так ці інакш звязалі свой лёс з беларускай культурай і маюць беларускія сем'і. Дык вось нешта падобнае захацелася ўчыніць і нам удзельнікам вострыя брамы і нашыя нівы па выніках гэтая перадачы. Праект атрымаў назву дзень мовы. Mm -hmm. лістапада у дзень памяці продкаў у беларусі праводзіцца дзень мовы з такой ініцыятывай выступілі рэдакцыя газеты наша ніва аднайменны гуманітарны фонд і шэраг іншых няўрадавых арганізацыяў напрыклад сусветнай арганізацыі здароўя якая раз на год праводзіць дзень без цыгареты яны прапануюць другога лістапада правесці беларускі дзень без чужога слова у Сёння ў Беларусі ўжо тысячы людзей падтрымліваюць адраджэнне роднай мовы і нацыянальную ідэю. Але не сакрэт, што ў побыце, па-за культурніцкімі суполкамі, гэтыя людзі гавораць, як правіла, не па-беларуску. У гэтым ім замінае псіхалагічны бар'ер і тая палітыка нецярплівасці да беларушчыны, якая ў нашай краіне праводзілася не адзін год. Чалавеку, які прагне заўсёды і паўсюль гаварыць на мове дзядоў, псіхалагічна цяжка ўвесь час у малым і вялікім пераадольваць супраціў асяроддзя, тлумачыць і даказваць, што ён мае права ў сваёй краіне карыстацца сваёй мовай. Каб выправіць такое ненатуральнае становішча, ініцыятары дня мовы заклікаюць усіх беларусаў, дзе б яны не апынуліся другога лістапада на вуліцы ў краме, грамадскім транспарце у афіцыйнай установе або ў сям'і гаварыць толькі па-беларуску. Ініцыятары разлічваюць, што ў абвешчаны дзень без чужога слова у Беларусі шырэй загучыць родная мова, а ўражанні і думкі людзей, народжаныя ў гэты дзень, трапяць на старонкі газет у радыё і тэлеперадачы. Дзень мовы мусіць стаць для беларусаў днём нацыянальнага здароўя. Ініцыятары мяркуюць і надалей праводзіць такі дзень не раз на год, а ў другі дзень кожнага месяца. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя у перадачы бралі ўдзел адам глёбус ігар герменчук ігар бабкоў Віктор івашкевич вячаслав сіўчык зянон пазняк венцук вячорка і сергей харэўскі прадюсёр у празе сергей шупа у аўтары вядучай перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей дубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду. Thank you.